ก็คงคลายความร้อนอุณหภูมิความร้อนลดลงได้昨天แต่ว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราในจิตวิญญาณของเรา มันไม่เลือก เวลาอากาศภูมิอากาศ อากาศเย็นอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตก อะไรต่างๆพวกนี้ อารมณ์นี้มันก็คุกคามมันตลอดเวลาตลอดชีวิต热的时候不喜欢；下着雨上，觉得空气好，你心是不是在跟着变化呢？เพราะฉะนั้นการได้มาร่วมกันฝึกหัดปฏิบัติ

กสัตว์ทั้งหลายกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง แต่ว่าความทุกข์ของมนุษย์นั่นก็มากมายกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง人类是最有智慧的众生มันไม่ได้จำกัดขอบเขตเพราะความทุกข์เพราะมนุษย์เรามีความคิด แล้วก็สร้างความคิดนั้น เลื่อยไปล่ำเลื่อยล่ำไปตลอดเวลา หาที่สิ้นสุดไม่ได้我们的智慧啊，是这个六字是可以是无边的那么我们的烦恼呢，也是多的是无尽的。เราเราจึงแสวงหาทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ครั้งพุทธกาล ก่อนเข้าพุทธกาลพุทธองค์ก็เป็นองค์คนแรกที่ค้นหาสแสวงหา ค้นพบกับสัจธรรมสิ่งเหล่านี้多少年以后，发现啊，哦，这个世界上还有 แต่ตอนนั้นแหละพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาสองพันกว่า ปีมาแล้วผ่านไปแล้วนะมันเหมือนกับ สภาพภาวะ ถูกปิดลงอีกครั้งหนึ่ง ในชีวิตของมนุษย์เรา在啊，佛陀成为国土之前，是 มันเหมือนกับพวกเรากำลังแสวงหา ค้นหาอีกระลอกหนึ่งในสิ่งที่พระองค์เคยตรัสรู้ เอาไว้ไปสองพันกว่าปีมาแล้ว他有想到 มันมันเหมือนกับถูกปิดเอาไว้ แล้วก็ค้นหาใหม่ เมื่อค้นหาใหม่มันก็สอบแสวงหาใหม่ไปเรื่อยคิดหาไปเรื่อย มันก็เลยมองไม่เห็นอะไร มองไม่เห็นสัจธรรม就是说，从佛陀啊这个啊告诉我们的真理之后到现在。 千五百多年过去了，似乎这个人类又经历了一次探身师的浩劫。现在整个人类，啊当代的整个人类的探身师已经到了一个可怕的地步。เชื่อทั้งเชื่อทั้งหลาย่าทั้งหลายคงผ่านการการปฏิบัติ 我们每天在讲给大家的东西，如果是在几百年前，或者甚至于几十年前，很多人我们一讲马上就明白，甚至于在某个时代一句话就能看懂了。但是现在。 ผ่านครูบาอาจารย์ผ่านสำนัก สถานที่ปฏิบัติมามากต่อมากแต่ว่าสิ่งที่เราได้ มีคำตอบให้เราชัดเจนหรือยังหายสงสัยกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือยัง 是我们自己的分别执着和我们的心不停的在造业，所以这世界整个这个大环境啊，充满了啊贪嗔痴的那么现在啊，各种各样的经典。 佛书非常非常多，应该说比以前啊佛的时代还多。เราเปิดตู้คำพีอ่านคำพีศึกษาคำพีในหอพระไตรปิฎกในคำพีต่างๆต่างๆมามากต่อมากแต่บางครั้งบางขณะ มันยังให้คำตอบของตัวเราเองไม่ชัด有很多人研究经典，研究大藏经。 เพราะคำพีเป็นการบันทึกลายลักษณ์อักษรคำพูดและคำแสดงของครูบาอาจารย์ และแต่ขององค์พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเอาไว้问题在哪里 经典非常的好，是你在读经典的同时，你要会做，光会说不会做，这不是佛陀老人家告诉我们的。แต่ว่าคำทีเร่อหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคย ื่่งดั้งเดิม ที่มีความรู้สึก มีความทุกข์มีความยินดี มีความพอใจอสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงคำพีเล่มนี้มันรับได้ ทุกๆอารมณ์มีทุกอารมณ์儒家三十年了，每天都在看自己身上的这本经典，每天都在看 คำพีคำพีในตู้บอกเรื่องทุกข์แต่คำพีทุกข์ไม่เป็น本身这本书这本经典它并不苦。คำพีบอกให้บอกให้สุข บอกว่าสนั้นคือสุขแต่ว่าคำพีสุขไี่เป็น ที่มี里面写了各种我看了觉得乐，但是本身这本经典它并没有乐。แต่คำพีเล่มนี้ มันรับรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์但是我们自己的这本经典看得清清楚楚，一会儿苦。 มี่นั่นเรานั่นเราจะค้นหาคำพีนั่นแหละ下，没有这样的本经典啊，就是从自己身上下功夫。คำพีเล่มนี้มีความหนากว้างสอบยาววานาคือ ที่มีสัญญาและใจ เทียบพร้อมอยู่ในขณะนี้身上长、短、胖、瘦、高矮胖瘦啊，都有ลองลองมาค้นลองลองมาศึกษาลองดูเข้าห้องวิจัยกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ ให้ชัดเจนขึ้นลอง 所以从一天来到这里就教大家，啊，不停的回来回来，就是让你好好的学习自己，啊，先不要再向外攀援。为什么一定要在心外的事情上，啊，不停的苦的 เดินพระพุทธองค์ก็บอกว่าเดินให้มีสติรู้ นั่งก็ให้มีสติรู้ ยืนก็มีให้มีสติรู้ แม้แต่นอนก็ให้มีสติรู้ เราทำกระบวนการสิ่งที่พุทธองค์นั้นทรงสอนเอาไว้นั้นครบกระบวนการหรือยัง现在的这些佛法告诉我们，行有觉知的行，住有觉知的住。 坐有觉知的坐，卧有觉知的卧，行住坐卧是起觉性，有觉知的活在每一个当下。ทุกคนเปิดคัมภีร์เล่มนี้อ่าน大家好好的把这本书看清楚。ยืนยังไงนั่งยังไง นอนยังไง เดินยังไง เดินให้มีความรู้สึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอด 站着的时候有觉性吗？自己坐着的时候有觉性吗？听到别人讲话的时候有觉性吗？自己去看看光光讲话的时候有觉性吗？ทำไมต้องเอาความคิดทำไมต้องเอาสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มาเป็นตัวกำหนดให้เราหลงไหลไปเรื่อยไ不要啊，让自己的念头啊在牵着你走。 你已经做这个贪嗔痴的奴隶，念头的奴隶，做他的修行。เรามาทำสิ่งนี้ให้ปรากฏเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเราดูกันเลย整ธรรมชาติส่วนนี้ มีอยู่ในตัวคนทุกคนทุกยุคทุกสมัย 每个人本来就有，每个人都能做到，觉性人人本具。ไม่เคยเล่นว่าไม่ไม่เคยว่าไม่เคย แต่ว่าถูกอวิชชาที่ปกปิดใจของเราไว้ ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนี้ได้ชื่ออ吃饱了的人只有自己知道啊，像我们讲的。 如人饮水，冷暖自知。不苦一人也有，也只是自己知道，别人看不出来。บางบางครั้งบางขณะพอเรานั่งทำสมาธิ แม้แต่ยกมือสร้างจังหวะตรงนี้บางทีเราเข้าไปกำหนด กำหนดกดเจนที่จะบล็อกตนเองเอาไว้ที่จะขยับขยื่นเคลื่อนอะไรไม่ได้ 大家提醒啊，修的时候的啊一些技巧。อยากจะให้มันอยู่，อยากจะได้ความสุขอยู่กับตัวข้างเราทั้งนั้น，ก็พยายามที่จะกำหนดเขาจะอยู่ตรงนั้น。嗯，大家一定要好好记住，念头越多越好。 กับกลายเป็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแทนที่我们不是打压或者赶走自己的念头，而是从各种各样啊的念头中去学习自己。你会发现，你是这样的，他也是这样的，每个人都是如此的在谈真实。แทนที่จะเป็นความสงบ กับกลายเป็นความสงบแบบคื่อแบบเย็นหลวงพ่อเทียนใช้คำว่าความสงบแบบน้ำแข็ง有的人很不喜欢念头，因为他脑子有很多伤心的事情，别人对不起他的事情，他对别人错的事情。นั่งเย็นสบายเหมือนกับเราอากาศร้อนๆเราดื่มน้ำเย็นๆรู่สึมันสดชื่น 这时候呢，啊，他就拼命的专注在自己的某一个点上，啊，专注在某一个点上，为了压住念头，啊，不让它跑出来，不让它跳出来，啊，那就是说压久了，啊，就是我们讲的出现一种生物拉力。 แต่ความเย็นนั้นอยู่ไม่นาน因为你的至心一处的啊这种方法，使得你啊会进入到一种境界，就是刚才那个姿势，哦，好舒服哦。พอออกจากสมาธิพอออกจากความสงบมาอยู่กับภาวะ ความเป็นปัจจุบัน กระทบอารมณ์อเล็กเล็กเล็กอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยหน่อยไม่ไหวไม่มีพลังในการที่จะกระจัดกับอารมณ์นั้นออกไปได้你说我们不是在否定啊这个不好，我们是希望众生能够大家能够走一条更快捷的路啊，直接在观上下功夫。 那就是你没想到，进入到这个病里面，就开始贪着、贪着，啊，很喜欢，很舒服，我不想出来，谁跟我说什么，我都不想出来，我在里面太快乐。ยิ่งยิ่งดำดิ่งยิ่งติดอยู่ในภาวะนั้น ปีกตนเองออกหนีจากสังคมปีกตนเองออกจากหมู่คณะอยากหาความสงบอยากแสวงหาความสงบอยู่โดดเดี่ยวของตนเอง那不管是早上、中午、下午，坐下来，你进去了，好舒服，好幸福，好快乐，就是这样的人呢，久了以后，一 不想要老婆孩子，二啊也不想，就是来到寺院，也不想帮忙做事情，直播也不想，啊，工作也不想去做，他喜欢去是一个人跑到深山老林里面去，眼睛一闭，腿什么都不知道，来进入到他的那种禅定状中。 ตมาตั้งแต่อายุยังน้อย มันไม่มีคำตอบคำตอบไม่ชัดเจนกับสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นถามใครใครก็บอกไม่ได้ว่า มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ย是他自己的故事。七八岁就开始 学习禅定不是不学习的，是发现自己就会。啊，七八岁的时候，坐在不动，一会儿就进到另一个境界去了。他没叫你坐起来，阿塔玛瓦啊，要变成故意设这个智能。就这样。 不停在这种快乐里面执着贪着了十多年，一直到二十几岁的时候碰到了啊罗布田法师。พอเจอหลวงพ่อเจอหลวงพ่อเจอคำตอบชัดเจนโอ้ไอ้สิ่งเราสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเกิดนั้นก็เพราะเราเข้าไปหลงในภาวะของอารมณ์หนึ่ง 套来的。嗯，那么我目前这点以后呢？啊，我目前就是说，什么也不懂。哎，我修了啊将近修了十几年，了，我以为自己是个非常了不起的圣人呢，啊，我一定。 ว่าความสงบนี้เป็นสิ่งที่หลอกล่อ มันเหมือนกับน้ำตาลที่หลอกล่อมดให้เข้าไปยึดติดอยู่ตรงนั้น ก็เป็นอร่อยอร่อยในรสของความหวานนะ我做了那么多年自己认为的圣人，自己认为的了不起的 今天讲นั่นฤาษีโยชีทั้งหลายในยุคก่อนทั้งก่อนทั้งสมัยก่อนพุทธกาลก็ดี ไปเสพติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้老学员很清楚，新学员的话，如果对佛陀的故事 不是很了解的话，大家可以去看一看，在《西小天王子》刚刚啊走出皇宫，跟两位婆罗门的老师学习禅定啊，这个是佛陀是先给我们看得清清楚楚的，他也在对面看。 回了菩提树下，为什么他才学会了？พอไปติดในรสของความสงบสุขอยู่ในความสงบอิ่มอยู่ในความสงบปิติอยู่ในความสงบก็อิ่มสุขอยู่ตรงนั้นเอาอยู่แค่นั้นไม่ใใช่่ไม有人说啊，越年代的人，他们的智慧很高，所以他们 可以做得到啊，像佛陀修行的这样。那我们现在不行，所以我们要先学会入定啊。就是说，能知道的静念心，人人都有，当下就悟，不要等到明天，等到下辈子。佛买龙婆铁，那佛买那分、那僧分的塔。 没说。那接下来故事，我听将军的说啊，对我们的马罗波阿赖将军说，你的宁静与安静，是在一个黑暗的山洞里的宁静。对个啦，它有。 วิธีการหลอกให้เราไปติด但是我就在想，是什么让我粘留在这个东西上十几年呢？เพราะกระบวนการสติปัญญาของคนเราเนี่ยไม่ได้จุดนี้สอบหาแสวงหาคิดหาไปเรื่อย因为肉身还在贪着快乐。 你进入到那个状态，很舒服，很快乐，所以就不停的在看。后来发现功夫没有增长，却增长了贪心。มันเลยมันเลยหลอกให้เราไปเรื่อยหลอกให้เราหลงไปเรื่อยสุดท้ายก็ถูกหลอกมาตลอด然后 在修习用禅过程中，才发现哦，原来被骗了那么多年了。มันเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาของตนเองในวัยในเวลาเช้าและเวลาบ่าย进去的时候非常舒服，便一散了，回到日常生活当中，一样要面对 你的灵力的力，体心并没有改变。ถ้าเราถ้าเราเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวขนาดใดเงามันก็เคลื่อนไหวขนาดนั้นทันที แต่ถ้าเราหยุดในขนาดใด เงานั้นก็หยุดทันที其实啊，我的智者说啊，告诉你，他说你看到了你的念头。 像小溪水一样在恒常的流动。หลวงหลวงพ่อเทียนถึงไม่ไม่อยากให้นั่งกรรมฐานแบบนั่งนิ่งนิ่งให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา不管是谁啊来到龙婆田尊น身边，龙เ田尊者都会告诉每一位 不要浪费时间，不要浪费时间，不要绕圈子啊！直接在你能知能觉这颗心上提起来，清楚的看见自己，看见自己。越来越、越来越，产生力量，ในการที่ฉุดตนเองออกจากความสงบนั้นออกมาให้ได้。这时候，啊，每一个人就会发现。 哦，原来在病中没有念头，病在以后，出病了以后，还是会有各种各样的念头啊。那么，其实这也是所谓的病。 สิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็น ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรามีความสงบตาเราเห็นรูปหูเรายินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัส มันสงบในตัวของมันตรงนั้น这时啊，老师告诉他，把窗户打开，把门打开，把眼睛睁开，把耳朵打开，啊，全部打开。 自然的状态下开始练习。啊，一个自喜欢的人走过来，不要紧，不再去喜欢；不喜欢的人从前经过，不要紧，不再去不喜欢。全部都知道，知道，不再去喜欢与不喜欢，不再去分别，不再去执着。些的， เหมือนกันอยู่ในลงเย็นลักษณะนั้นเป็นสงบแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆ再也不去住在自己的念头里，再也不去住在自己的嫉妒、羡慕、贪心、迂虚中，再也不去住在里面了。พุทโธเป็นผู้รู้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานรู้เท่าทันกับภาวะอารมณ์ทุกๆ ขณะคือสติสัมปชัญญะของเราที่มีอยู่ในตัวเราเองเนี้พุทโธ是觉者觉我们要时时刻刻提醒自己醒过来不要再痴迷世间的贪嗔痴名利财色 จะอยู่ที่ตรงไหนก็สงบที่ตรงนั้น มันไม่เลือกสถานที่ เพราะใจของเรา มันสงบเป็นที่ตรงนี้通ไม่ใช่ใน练习之后呢，发现啊不是在入定的时候啊才清醒，而是走到哪里都清醒，走到哪里都自在。 มันกลับไม่ได้วิ่งหาความสงบเพราะอยู่ที่ตรงไหนความสงบก็อยู่กับตัวของเราเอง因智慧能让看透一切啊，智慧让你的心可以做到走到哪里不执着。สงบแบบธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน啊，这个说这是一个自然的啊清净。 而不是造作出来的一个清净。มือนใจเราขนาดนี้เรามีความวุ่นวายอะไรมีความสับสนอะไร หรือว่า มีความเป็นปกติเฉยๆอยู่ลักษณะนี้คนทุกคนมีอยู่ในภาวะนี้ มีอยู่แล้วคนคืออยู่ในตัวคนทุกคนไม่จะเว้นใคร二四六十都能 做得了自己的主里，都能觉醒中清楚明白，不会因为那个地方睡得不好，也不会因为那个地方吃不下。二次六时都跟觉醒，清清楚明白，神来神走了，不理他，不执着。 สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วเราทำสิ่งนี้ปรากฏเกิดขึ้น人人都能做到啊！希望在讲的这个当下，大家能悟到很多东西。你能知道你该做什么，不该做什么，这不需要任何人告诉你。มันขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นขาดอยูที่การทำเราให้สิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นเทั้为什么你能知道？ 因为你自己心里苦不苦，只有你自己知道。如果你心里还很苦，你好好的看着自己的念头啊。所以就是说，休息的能程甚至于不需要老师。如果你的心还很苦，你的功夫还差得远。如果你心渐渐从苦到苦一点点减少，说明你进步了。 สามวันสี่วันที่เรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ บางครั้งบางขณะก็เกิดความอึดอัดบ้างบางครั้งบางขณะก็เกิดความเบื่อหน่ายบ้างแล้วจะเชื่อมันได้ยังไงกับความคิดประเภทนี้ มันหลอกเรามาตลอดค่อนข้างชีวิตของเราแล้วจะปล่อยให้มันหลอกเราไปตลอดชีวิตเราเนี่ย对这个手动作跟进行啊，做一个旁观者啊，来 做每一个动作，觉知每个当下。这时候你清楚的看到，哦，又来骗我，骗了一会儿走了，哦，又来骗我，啊，那么来了一会儿又走了。重要的不是念头里面的那些事情，重要的是来的时候你看见了没有？你知道不知道？ 多次的、屡次的、反复的这样打击，甚至说智慧就在这儿。เพราะเพราะฉะนั้นหยุดการหลอกลวงที่มันหลอกเรามาตลอดชีวิตของเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกเปลี่ยน จากความคิด มาเป็นความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่ขณะ 再也不被骗了，再也不做那个常常被骗的傻子了。มันเอาความสุขมาหลอกเรา มันเอาความสงบมันเอาความเย็นมาหลอกเราให้เราติดดวงกับมัน不管它怎么样的来骗我们，我们都一一的知道，然后回到当下。这时候我们的心 建了一个一角顶。那诉大家一个事实真相，就是，这世界上并没有真正的快乐。大家那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，是， 非常快乐。那怎么来变，变的它乐到哪去？宇宙生，众生是因业而来啊，怎么可能快乐？因为你有的嗔痴，你才来到这个世界上。这个不用去研究，这个每天好好的做手做足，自己活在当下。 เพราะเพราะฉะนั้นเราลองกลับมาอยู่ในกลับมาอยู่ของความเป็นปัจจุบันในขณะสุขก็ให้เป็นปัจจุบันในขณะทุกข์从一个啊非常的人，

发现真的自己要学习的东西太多了啊，所以这个人会变得越来越谦卑。เมื่อวานที่ผ่านมานยกับวันนี้ แล้วก็วันพรุ่งนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตที่มาไม่ถึงถึงได้นะปัจจุบันในขณะนี้ 一个自以为是啊有慢心的人，说是最有智慧的人啊，一个有智慧的人是最最谦卑的。ชีวิตของเราไม่เคยหยุดนี้ไม่ใช่หยุดในในอดีตไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ของอนาคตแต่มันไปถึงอนาคตได้ด้วยปัจจุบันในขณะที่เราก้าวย่างแต่ละก้าว 再告诉大家，我们的念头呢，总是带着我们去自以为是。我们的念头呢，会不断的骗我们，就像刚才讲的，念头像小溪水一样，在横长的哗哗哗的在流动。有谁？ 能把妈妈的小溪水看透看破，那作者就教大家，念头像小溪水一样流动的时候，那是自然的现象，那是最最正常的一个现象。台湾可以ย้อนกลับไปหาอดีตเมื่อวานให้เป็นปัจจุบันตรงนี้ได้。 啊，所以，在它流动的时候啊，恒常的在流动的时候，我们唯有清楚明白的回到当下，洞察当下的动作上面，这才是唯一一条解脱的路啊！啊，就是我们谁啊，在这一刻啊，又去想到过去的事情？ เหมือนกับเราทานข้าวตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยอิ่มเมื่อวานเนี่ยแล้วเช้าที่เจ็ดมันอิ่มไหม那等一下吃饭，้能有的人坐下去，第一口吃下去，啊，就又在在对了。你昨天那个什么什么菜挺好吃的。 กับวันนี้มันอิ่มอยู่นี่ถึงช้านี้คงจะไม่ต้องทานอาหาร如果昨天晚上吃的很香，吃的很饱，今早上不用吃了，一直香一直饱下去就可มันกลับไม่ได้ เพราะฉะนั้น ชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้นั้นเราจะไปเสาะแสวงหา

สงบเช่นเดียวกัน เราเราทำความสงบตัวนี้ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนี้ ความปลดปล่อยจากภาวะของอารมณ์ยินในปัจจุบันตรงนี้ สิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเรารู้จะปลดปล่อยตรงนี้ออกจากสิ่งนั้น那现在要做的就是快速看到 สงบขนาดนี้มันก็เกิดขึ้น พอเกิดความสงบเกิดขึ้นสิ่งนี้เราก็เป็นอยู่ในขณะนี้อย่างมีความเป็นปกติอยู่ทุกขณะทุกขณะ变化的事情，你的觉性啊，很强的觉知力会告诉你哦，它就是这样的。今昨天就是那样的，今天就是这样的，没关系。 一样的的它。来光明ไว้วางใจให้ความสติสัมปชัญญะเป็นเข็มทิศในชีทางดำเนินชีวิตของเราอย่างราบเรียบอย่างสงบสุขลง这个心看到的都是好的。 因为他就是这样，他如此而已。那这个种时时刻刻能做得了主的心，才是我们讲的真正的大清境、大自在。给个思路。 ได้เฉพาะตัวเอง แต่พอเข้าอยู่ในสังคมหมู่คณะก็หาความสงบในส่วนนั้นเองได้当你认清看透面对的那一刻，啊，这个又如人饮水，冷暖自知。你的心别人不知道，你很清晰，你很自在。 สงบอย่างนั้นไม่ใช่สงบแบบพระพุทธเจ้าเป็นสงบแบบพวกฤาษีชีไพรที่เขาทำกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมา所以今天是第四天，就是说我们提醒过大家，不要专注่某一个领域上，不要去贪着去追求那种至心一处的宁静。 真正的快乐没有，真正的宁静也没有。好，好起来，眼很冷的。不要被念头骗，不要怕它，让它尽情的出来，在出来过程中，我们去认清它，看透它。 嗯，就是说，烦恼就是菩提。我们书上写烦恼即菩提，就是说烦恼真的是菩提。所有的念头让它一并跑出来，我们就学会看清自己了。你发现自己看清自己以后，你也能看清别人，因为每个人都不一样。 มาใช้ความสงบแบบรู้เท่าทันกับภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น อาศัยการเคลื่อนไหว การเจริญสติแบบนี้ให้อยู่เนืองเนือง不后来发现我是假的。 你想的什么都是一种假设而已，一种现象而已。么？啊，放松了，你没有了，不苦不乐，不怨不心啊，从贪嗔之中啊，的习气中彻底的解脱出来，不再执着啊，什么样的境界现前，再不去执着。 เพียงแต่เราให้ความไว้วางใจกับตัวสติ สัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวตรงนี้ อย่าไปเชื่อในความคิดที่มันหลอกเรามาค่อนข้างชีวิตของเรานี้你需要做的是不停的去找，或者说你要相信你能知道。有些只是反复的唠叨。 你能知道你该做什么？有谁不知道？吗？你知道、你清楚知道什么该做、什么不该做，但是众生就是这样，明知山有虎，偏向虎山行。明明知道是被骗的，但是还要对自己的心乞讨。不能依依样，我们依依样，没有智慧。 มาเป็นผู้นำทางชีวิตของเราเราปลดมอบความไว้วางใจให้กับตัวสติสัมปชัญญะเป็นผู้นำเปลี่ยนผู้นำใหม่ในทางจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ย我脑子里全部都是垃圾。你脑子里的垃圾，不要理它。说要倒垃圾，不用倒，就是说不它是垃圾。 每天都在分别、的执着、和妄想啊！每天都是别人一你人。好，而且呢，为了避免眼浪眉浪。嗯，不要再去思维了啊！你思维的都是在习气里面，不停的增长自己的习气。快乐，像你来，你去，你来，你来，你来，你来，你来，你来， อาตมาว่าสิ่งเหล่านั้นพวกท่านตั้งหลายทำเป็นทำทำนำอยู่แล้วในส่วนนั้นจงเหจงเห็นแต่จงเห็นถ้าไม่เห็น就用别人的念头跑半个小时一个小时，但是也没关系，没错，不要责怪自己，轻松的回到当下，千万不要为了让念头不出现 而去故意的、不自然的专注在一个对上，故意的去打压它。啊。刚刚说，早上，今天一个早上就是要想去的，不要去专注，不要去打压，一定要放心。สิ่งเหล่านั้นดีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงที่ดีที่สุดของมันลองลองวางสิ่งที่เคยทำมาอยู่นั้นวางไว้ก่อน แล้วลงมาทำปองใจทำวางใจทำกับสิ่งนี้ลองดู ถ้ามันไม่มีการอะไรปรากฏเกิดขึ้นก็กลับไปทำอย่างเดิมเก็ได้ไม่เป็นไม่แปลก้้้ทท่่าางงะ听话了，要听话了啊！告诉你不要讨厌念头，不要打压念头，就不要犯错，不要去浪费时间啊！佛陀的儿子已经事情给我们看了。 离开了两位修禅定的老师，回到菩提树下，好好的看自己啊，然后就觉得说，不要怕，给大家信心，每个念头出来都不要怕啊，每件事情好出来也不要怕，就是这件事曾经那么的让你心痛，那么的让你伤心，你不要怕，它跑出来知道回到当下。啊，就觉得说。 是非对话是非，不停的回到当下啊，这就是用他生命向你保证，这七天内你会把自己看得比你几十年来看得更加清楚明白。เพราะการตัดสินของพระพุทธเจ้าทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เสียเวลามาตั้งหกปีเนี่ย 分享的老师啊，都用他的经验啊，告诉每一个学员，每一个想离苦的人啊，好好的看自己，不看别人。心不再向外攀缘，身外东西。 不病，不攀缘，不执着。没几样变，但是吧，本质没随变变。当你学会回来看见的时候，你发现太简单了，我没有那么多的时间。 ที่จะหลุดออกจากความทุกข์ของเราเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้很多啊，都是禅老师都是这样讲的。当有那么一天，你能做到自己的主的时候，大说的同样一句话就是：哦，原来学习是这么简单啊！ ป็นเสียติดตรง้เราเห็นอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเราเปลี่ยนแปลงจัวเองทันที关键是我们讲的念头越多越好，你要掌握好技巧，不要赶自己啊，不要赶念头，不要赶压它。ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงให้เรา如果你一直在啊专注 那个还没老，就提了老，再说一遍，每个人都能知道自己该做什么，不该做什么，对吗？不需要别人告诉吗？哇，我这个比他好卖，你平时。 别人告诉你吗？你应该这样吗？เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่เนี่ยจะปล่อยจะปล่อยเวลาที่เป็นของความคิดเป็นเวลาของความรู้สึกตัวตื่ตัวแต่คนนั้นอย่าไปอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับมันมากเกินไปของความรู้สึกนี้ใ世间的生活中，不停的在迷、名利、财、食、色。 跑到这寺院，跑到道场，又在迷老师、迷某一个法门、迷某一个啊表面上的这个佛教的一些仪式，不要太迷了，啊，好好己啊，回家了，啊，趁这时间莫心困，自己来点法门，慢慢开启这道场。再说你苦不苦？ 你自己最清楚，不要你老师，任何一个老师都帮不了你。如果佛陀他人家能够帮助我们所有的人，他就不灭了。下面可能在，就，那位听见没？就是说好，奶奶的心，那么久了，才回来。 下。下，就说说了这么多，哎，开有当下能知道的每一个当下，就是一个又一个的小涅槃。你好好的分期付款这个小涅槃，终有一天你就会进入大涅槃。我们今天早上开始。